eta geom baizegia kerane komisioniek eh, lari nuntze jontze diela eta e, budget, ben etxeki e, bon, e, berri elkrabako lagintuik eta bon, haip adiz e, azpimaratu, eh? e, mendok lari eta bon, budget hori etxeki dugula eta uste hobeki bai e, Eh, mania mangin una eh, ba, uh, komisione bakoche paldezeme paldeseme bidjeta euneko bostez eta bon hauek komisionegoek eh, egin dizi lan hoi eta cheki dizi eta gero izan duzu bai sortu sartze berezi bat uh, territoire energie positive uh, begia eh bitu Eko diploma eta haik ekarri dikuzu sorsak guntza berreun eta uh, behoita hamar milan Eta, bon, hoi ez genizien eskentuzan eh, txobia haidu, eta, bon, eh, joi duzu, eta, bon, uh, untsa joi dela. Baina, bon, zelan hizu bost urte muian uh, beti bergaizak gaiten duzu eta, bon, dutzu gaizak abantzatzen. Uh, bon, hemen batez behar dizu, behar muztu, eta, bon, muztuko dizu, uste dit, eh, gaur proposetik izan den, eh, bon, lau, bospasei jente uh, eh, mahaimaten inguen jarratitin, uh, un txosogi txarritik ze, problematika baden, DDPP historia behadiz ikusi, eta geo behadiz ikusi tekniko ki posibe denez alez, din beharuneki eta suenin beharuneki, bi konpuntzen ahalienez, geho uste dit eh, talde horrek behadukin eh, zabalki informazionia egin, ba, geho errabaki harteko dizug, eh, azki finean, eh? Benamon, uste dit bari noia hematzale juran den, eta jara duzu estela ihuntako hun beti ebeti aitzin, beti aitzin, hola juran